Baionako besta popularak ujirik eta askeak goraipatu ditu Joe Mendez alderdi sozialisteko militanteak. Horregatik bere izenean, miahitze eta mogerreko beste bi erritarekin batera, errekurtso bat pausatu du paueko hauzitegi administratiboan bere alako prozedura batean erabakia anulatua izan dadin, epaileak bi edo hiru aste buruan emango du bere erantzuna. Joe Mendez entzut J'ai cherché à rentrer en contact avec des personnes qui pouvaient être concernées, que ce soit des acteurs de cette fête, mais ils n'ont pas souhaité aller devant la justice. Aujourd'hui, j'ai donc pris mes responsabilités en tant que militant engagé et décidé de déposer cette requête accompagnée de deux requérants. Fabien Macagno abokatak legez Campoco, argumentuak Caspimaratu, ditu il y a une illégalité sur le montant du prix de 8 euros qui est fixé dans l'opacité la plus totale. Il y a une atteinte à la liberté d'aller et venir des personnes qui vont être soumises à ce droit de péage. Et puis également une rupture d'égalité entre les mineurs parce que juridiquement, il n'y a rien qui justifie que les mineurs jusqu'à 16 ans ne paient pas et qu'en revanche les mineurs entre 16 et 18 paient. Eriko da, baina nous savons que les fêtes coûtent cher, mais elles rapportent beaucoup en termes d'activité économique. Au travers de la contribution économique territoriale, qui est de la compétence de l'agglomération, on pourrait imaginer qu'une partie de cette euh, taxe soit affectée euh, au paiement des fêtes. Il y a aussi la question des partenariats qui peuvent être noués.